Второе. Поставьте перед собой цели, Here's the idea. Вот главная мысль. If you're in sales, если вы работаете в продажах, and you have no target, и у вас нет целей, you're not going to get anywhere. Вы никуда не придете. I learned this a very, very long time ago. Я понял эту истину очень-очень давно. That there was a couple of goals that I had to have. Необходимо иметь хотя бы несколько целей. To help keep myself motivated. Которые помогают мотивировать себя. To help keep myself focused. Которые помогают концентрироваться. And to understand whether or not I was growing and doing better. И понимать, расту, развиваюсь ли я. You cannot just go out and talk to customers. Вы не можете просто идти и общаться с клиентами. And not have some kind of target. Не имея каких-либо целей. One of the reasons why companies give salespeople quotas. Одна из причин, зачем компании дают продавцам планы, is because salespeople don't do it themselves. В том, что продавцы не дают их себе сами. See, if you've got a quota, that's something that's going to help you. Если у вас есть план для себя, это поможет вам. But John, it's so big. Джон, ну там же такие большие цифры. I don't know how I can make it happen. Я не знаю, как я смогу этого добиться. I understand that. Я понимаю. I really, really do. Действительно понимаю. Let me give you a couple of quick suggestions here. Позвольте дать вам несколько советов. The first goal you've got to have is why. Первая цель это почему. It's not exactly a goal. Это даже не столько цель. But it's your statement of purpose. Сколько ваш смысл. Why are you in sales? Зачем вы занимаетесь продажами? Why are you doing this? Почему вы это делаете? Is it because you want to help people? Может быть, вы хотите помогать людям? That's gotta be in there somewhere. Вы должны для себя это определить. Is it because you like your product? Может быть, вам так нравится ваш продукт? That's gotta be in there somewhere. Вы должны тоже это определить. But at the same time, Но в то же время you've got to want to be in sales. вы должны хотеть заниматься продажами. Большинство людей занимаются продажами, потому что видят в этом подготовку к следующему скачку на высший уровень. Ну, сейчас я пару лет этим позанимаюсь, а потом уж найду себе хорошую работу. Let me tell you something right now. Я могу сказать вам вот что. Sales is one of the most rewarding careers you could possibly have. Продажи это самая потрясающая карьера, которую можно иметь. In good sales organizations, salespeople get paid very well. В хороших торговых организациях продавцам платят очень много. They can have a lot of fun. Они получают удовольствие от работы. They're constantly learning and growing. Они постоянно растут и развиваются. And you're helping people. И вы сами помогаете другим людям. You've got to come to peace with yourself about your job. Вы должны прийти к умиротворению внутри себя, принять свою работу. Yes, I like this. Да, мне это нравится. Yes, I want to be doing it. Да, я хочу этим и дальше заниматься. And you've got to have a why. И у вас должно быть это почему. Some other goals you need. Вам нужны и другие цели. Are just daily production goals. Это цели на каждый день. For example. Например. You're going to spend a certain amount of time with customers. Вы определяете для себя количество времени, которое потратите с клиентом. You're going to go on 10 meetings a week. Или, допустим, будете на 10 встречах в неделю. Those are daily and weekly goals. Вот эти цели на день, на неделю. That are very, very important because they help you to see if you've done anything that week. Они очень помогают, потому что показывают, сделали вы что-нибудь на этой неделе или нет. Or if you've accomplished anything that day. Может быть, вы достигли чего-то в этот день. Of course, we want to have some monthly and some quarterly targets as well. Конечно, нам нужны цели на месяц и на квартал. Here's one other thing I want to suggest. Вот что я хочу вам предложить. Make sure that you have some reward goals for yourself as well. Убедитесь в том, что у вас есть цели, которые станут для вас наградой. What are you going to do with the extra commissions? Например, что вы сделаете, когда заработаете дополнительный комиссион? What kind of vacation are you going to take? В какой отпуск вы поедете, в какую страну? See, by having goals it helps you to motivate yourself. Цели помогают вам мотивировать себя. I hear this all the time. Я слышу это постоянно. Directors of companies. Директора компаний. top management топ-менеджмент. will tell me, Они говорят мне, John, my people are lazy. Джон, мои люди ленивы. They're not motivated. Они не мотивированы. That's not true. Это неправда. The problem is they don't have goals. Проблема в том, что у них нет целей. See, when you have a goal, when you have something that you're focused on, Когда у вас есть цель, что-то, на чем вы концентрируетесь, that becomes your target. это становится вашей целью на долгосрочный период. That becomes your motivation. Это становится вашей мотивацией. And you're not lazy about achieving something that you want. want. И вы не будете ленивы в достижении того, чего хотите. You've got have goals. У вас должны быть цели. Otherwise, you're not going get anywhere. Иначе вы никуда не попадете.